Сура Аль-Мунафикун. Лицемеры. بسم الله الرحمن الرحيم Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون Когда лицемеры приходят к тебе, они говорят, свидетельствуем, что ты посланник Аллаха. Аллах знает, что ты его посланник, и Аллах свидетельствует, что лицемеры являются лжецами. اتخذوا ايمانهم جنه فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون Они сделали свои клятвы щитом и сбили других с пути Аллаха. Воистину, скверно то, что они совершают. ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون Это потому, что они уверовали, а затем стали неверующими. Затем их сердца были запечатаны, и теперь они не разумеют. واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسنده يحسبون كل صيحه عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله انا يؤفكون Когда ты смотришь на них, их тела восхищают тебя. Когда они говорят, ты слушаешь их слова. Они подобны прислоненным бревнам. Всякий крик они считают обращенным против них. Они являются врагами, остерегайся же их. Да погубит их Аллах До чего же они отвращены от истины? واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم لووا رؤوسهم ورايتهم يصدون وهم مستكبرون Когда им говорят «придите, чтобы посланник Аллаха попросил для вас прощения», они качают головой, и ты видишь, как они надменно отворачиваются. سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين Попросишь ты для них прощения или не станешь просить для них прощения, им все равно. Аллах не простит их. Воистину, Аллах не ведет прямым путем нечестивых людей.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 يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون Они говорят, когда мы вернемся в Медину, то могущественные среди нас непременно изгонят оттуда униженных. Могущество присуще Аллаху, Его посланнику и верующим – но лицемеры не знают этого. يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون О те, которые уверовали, пусть ваше имущество и ваши дети не отвлекают вас от поминания Аллаха, а те, которые поступают таким образом, окажутся потерпевшими убыток.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 Аллах не предоставит отсрочки душе, если наступил ее срок. Аллах ведает о том, что вы совершаете.